Timotioman apóstol pa iskai kah cartasjan. Punta kah capitulom. Cartapa Manta, manta. y Timoteo. Dios jinam, manjinam, Pablo ta Jesucristo akliawarga, nin kaspa paimanta willakamunaipaj. Dios mi prometiwarjanchi Cristo Jesús man, Inikuspanchik paiwan kawsananchikpaq. Chaymi Dios, taytanchiktawan Señor ninchi Cristo Jesús tamañakuchkani, hamta Inaspa llakipayarisunaykipaq. causa hawkallata equipa. Jamhariki churi hinamkanki. Mana manchakuspa willakunamanta. Tuta mi hanmanta yuyarispa y mañacuinipi Dios ta juni paitam chuya Julia servichkani, ñaupaj abuloykuna hina. kuptin yuyaris yuyarispaymi, munani tupai Yuyachkanim llumpay paikusikuita. Yuyachkanim inis Diosman iñisqaykita. Ñawpaqmantaraqmi inikurja abolaike luidawan Mamaiki euniseja. Chaymi confiakuchkani, hampas chayna kas kasqaykimanta. Makita MANCHURAI KUSPAI MANYAKUPTIMI Dios ati husurhanki. Chay ati husushaykitaqa amaya wañurachichu. espirituntaja espirituntaqa manan manam manchakunanchikpaqchu. Aswanja atiwan, kuyakuywan, enaspa allinta hawakuspa pachni. Chaynaqa amaya penqakuychu señor ninchikmanta willakuytaqa. Nitaq, pairaiku preso Jesucristo manta alguien allin noticiaraykuya, ñoqayna ñakari, Diospa Jusus hususqaykiman hina. salva salvawarqanchik, hinaspam hayawarqanchik kausananchikpah. Mana mi mapas alguien rurashanchik raikuchu, munasqanman hinallam. Payqa kay pachatapas manaraq mi Cristo Jesusrayku warhanchik. mantam, kunan qhawaykachiwanchik salvawaqninchik Jesucristupa hamusqanwan. Paymi wiñaypaq wañunanchikmanta libraykuaspanchik allin noticianwan yachaykachiwanchik wiñaypaq. Diosmi akllawaykuwarqa Jesucristumanta allin noticiata willakunaypaq apostol nin kaspa yachachinaypaq. Charaikum kainatanya nyakarini. aswan hapiman iñisqayta yachakuspaymi mana pinqakunichu. Payqa ateyniyuq kasqanraykum, Jesucristo kama kutimunankama waqaychaykunqa payman husqay almallayta. Chaychijap yachachisqaykunaman hina, yachachispaya iñayniyuq kaspa kuyakuywan kawsay. Ñuqanchikpi kawsaq chuya espiritupa yanapakuyninwan ya yachachisqayta sumaqta waqaychay. Y yachasqaykipi hinapas ashyalaumanta kaqkunaqa llapallanmi sajeruan. Sajeruantaqmi paikunapa llaqtamasin fijiloan hermogenespas. Sunquytaqa unisifurullañam achka kutipi tiyaykachirqa. Chayraykuya wasinpi kaqkunamanta señor ninchik preso Prisu kaptipas mana mi Roma llaqtaman hamuspan, sasallawanña maskaikuarja tariwanankama. Señor ninchikiako timuspan kuyapayarikuchun paymanta. Yachasqaykipi hinapas, payqa Efeso llaqtapim anchallataña yanapawarqa.